nao ukawasalisha basi kundi moja miongoni mwao wasimame pamoja nawe na wachukue silaha zao na watakapomaliza sijida zao basi na wende nyuma yenu na lije kundi jingine ambalo halijasali lisali pamoja nawe nao wachukue hadhari yao na silaha zao waliokufuru wanapenda mghafilike na silaha zenu na vifaa vyenu ili wakuvamieni mvamio wa mara moja wala si vibaya kwenu ikiwa mnaona udhia kwa sababu ya mvua au mkawa wagonjwa mkaziweka silaha zenu na chukueni hadhari yenu hakika Mwenyezi Mungu amewaandalia makafiri adhabu ya kudhalilisha فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Mkishaswali basi mkumbukeni Mwenyezi Mungu mkisimama na mkikaa na mnapojinyoosha kwa kulala.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 Watokao kwenda safari wakihofia kuwa makafiri watawaletea ya kuwaudhi, wanaweza kufupisha sala. Sala za raka nne zisaliwe raka mbili. Kutahadhari na kuingiliwa na makafiri ni wajibu, kwani wao ni maadui na uadui wao uwazi. Ewe nabii, muaminifu ukiwa nao na sala ya jamaa inasaliwa, msisahau kutahadhari na maadui. Na hayo ni kuwagawa waislamu makundi mawili. Moja lianze kusali kwa kukufuata wewe. Na wakati huo la pili lisimame kwa hadhari na silaha likilinda vifaa. Ukisha nusu ya sala, kundi liliosali nawe lende nyuma yako na lije jingine lisali nawe sala iliyobakia. Kisha litimize sehemu walioikosa. Na lile la kwanza lisali ya sala. Na hii huitwa lahika, yani iliyokutwa na nyingine inaitwa masbuka, yani iliyotanguliwa kwa kuwa inasaliwa mwanzo wa sala ya jamaa na lahika inasaliwa mwisho wa sala ya jamaa. Mpango huu ni kwa sababu isikosekane sala na kutahadhari na makafiri ambao wanapenda mghafilike na silaha zenu na vifaa vyenu wapate kukuvamieni kwa ghafla na wakumalizeni nanyi mmo katika sala. Vita na washirikina ni wajibu na havina ukomo. Lakini hapana dhambi juu yenu kusita kwa ajili ya udhuru kama mvua au maradhi juu ya kuwa lazima muwe na hadhari ya kudumu. Na hii ni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa makafiri hapa duniani na akhera amewaandalia adhabu na fedheha na udhalili. Lahik ni anayesali na imamu mwanzo wa sala na akalazimika kusali iliyobaki peke yake. Na masbuq anayewahi sehemu ya mwisho ya sala ya jamaa kisha akatimiza sehemu aliyoikosa peke yake. Na mkisha sala ya vita inayoitwa sala ya hofu msisahau kumkumbuka Mwenyezi Mungu daima. Mkumbukeni nanyi mmesimama mnapigana, mmekaa na mmelala. Kwani kumkumbuka Mwenyezi Mungu mtukufu kunatia nguvu nyoyo na kuzituliza. Hofu ikiondoka pakawa na utulivu, basi timizeni sala kwa ukamilifu, kwani sala imefaridhiwa juu ya waumini isaliwe kwa nyakati zake. Msilegee kuwafukuzia makafiri waliokwisha kukutangazieni vita na wanajaribu kukushambulieni kila pahala. Hakika vita havikosi maumivu. Ikiwa nyinyi waumini mmepata majeraha na mengineyo, na wao makafiri pia wameyapata machungu. Hitilafu yenu ni kuwa wao hawapiganii haki, wala hawataraji kitu kwa mwenyezi mungu. Na nyinyi mnataka haki, na mnataraji radhi za mwenyezi mungu, na neema za kudumu. Na mwenyezi mungu, anavijua vitendo vyenu na vyao, naye ni mwenye hikma, anamlipa kila mtu kwa alitendalo.